Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un 4 eh, minūtes pirmdienā 13. decembrī ar TV ētrā priesteris Pēteris Skudra un laiks eh, šīs dienas katehēzei. Eh, mēs varam ieklausīties vēstījumā, kuru vakar sacīja pāvests Francisks uzrunājot ticīgos, kas bija sapulcējušies Svētā Pētera eh, laukumā. Eh, viņš eh, tātad svinēja trešo adventa svētdienu un kā ierasts, tad uzrunāja svētceļniekus pirms lūkšanas kunga eņģelis, kā tas parasti notiek ar svētdienu dievkal... šiem, jā, svētdienām, kad Pāvests tiekas ar uh, svētceļniekiem, kas ir sapulcējušies mūžīgajā pilsētā. Aicinu arī uh, tevi, uh, klausītā, iesaistīties uh, šajā uh, sarunā, šajā raidījumā, uh, var arī uh, droši uh, dalīties ar tām atziņām, ko tu esi uh, guvis uh, uh, adventa laikā, ko tu esi guvis varbūt pagājušajā adventa svētdienā, kuru mēs saucam par priecīgo svētdienu, un arī tad tā, tā liturģiskā krāsa ir rozā, kas tā kā ir gaišāka versija violetajai krāsai, kas mums atgādina to, ka kunga dzimšanas svētki jau ir pavisam tuvu, un pats kungs arī ir tuvu mums, un tāpēc mums ir liels prieks. Vakar mēs varējām iepazīt Jāņa Kristītāja vēstiju, mēs viens no galvenajiem varoņiem, caur kuru mēs, vai ar kura palīdzību būtu pareizāk teikt, gatavojamies Jēzus dzimšanai ir Jānis Kristītājs. Viņš bija tas, kurš darbojās tieši pirms Jāņa Kristītāja, piedodiet, Jānis Kristītājs bija tieši tas, kurš darbojās pirms Jēzus, sagatavoja viņam ceļu, un tad arī baznīca pievērš viņam uzmanību, mēs pagājušo nedēļu lasījām uh, fragmentus, kur Jēzus saka, ka lūk nav lielāks par Jāni Kristītāju neviens, ka viņš ir vislielākais no visiem. Tāpat laikā tas, kurš ir mazākais dabas valstībā, būs lielāks par viņu. Tā tālāk, tad vakar varējām lasīt vēstījumu, kādu Jānis Kristītājs dod dažādām ļaužu grupām, kas nāk pie viņa pēc uh, padoma. Tad varam ieklausīties tajā, ko pavests sacīja, un ja būs laiks, tad arī paskatīsimies, ko mums šīs dienas baznīcas liturģijas izvēlētie svēto rakstu fragmenti vēlas pateikt, kam tie pievērš uzmanību, tad ļoti arī ceru uz tavu, tavu līdzdalību klausītāju šajā raidījumā vari zvanīt uz numuru 67 969 131, arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272, vai arī raksti ēpastu uz studijāt rml.lv. Priecāšos par tavu līdzdalību šajā raidījumā. Priestara katehēze – Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Jā, tad vakar mēs liturģijā lasījām fragmentu no Lūkas evaņģēlija trešās nodaļas, kur dažādi cilvēki, šis pūlis nāk pie Jēzus Tāpat arī muitnieki un karavīri nāk pie Jāņa Kristītāja, piedodiet nevis pie Jēzus, pie Jāņa Kristītāja un prasa, ko mums, kas mums jādara, ko mums vajadzētu darīt, lai nu, gatavotos tai mesijas nākšanai, par kuru Jānis Kristītājs sacīja, ka lūk, viņš ir tuvu. Sagatavojiet savas sirdis. Un pāvests pavests Francisks, tad komentējot šo rakstu vietu vakardien, sacīja, ka tas neizriet no kaut kāda pienākuma apziņas. Šis jautājums izriet tāpēc, ka cilvēku sirdis ir aizkustinātas. Viņu sirdīm ir pieskāries kungs. Tas ir tad entuziasms, kas nāk no šīs sastapšanās, no šī dievišķā pieskāriena, un kas tad liek mums uzdot šo jautājumu, ko mums vajadzētu dod, dot, tāpēc arī Jānis Kristītājs saka, kungs ir tuvu, ja, tad ko mums vajadzētu darīt, lai sagatavotos šai viņa nākšanai. Pavests arī tādu piedāvāja tādu salīdzinājumu, uh, ka tad, kad mēs gaidām kādu cilvēku, kurš mums ir tuvs, eh, mēs tad gaidām ar tādu eh, nepacietību. Mēs eh, satīram māju, mēs sagatavojam labākās vakariņas, ko mēs varam pagatavot, mēs sagatavojam kādu dāvanu. Ja, tātad pavests uzsver to, ka ir kaut kādas lietas, kuras mēs daram. Un tāpat ir arī ar kungu, ar Dievu, ja, kad viņa uh, Šī nākšana rada prieku un liek tad mums arī uzdot jautājumu, ko man darīt. Bet viņš saka, ka Dievs aicina mūs pacelt šo jautājumu vēl augstākā līmenī, ko man vajadzētu darīt ar manu dzīvi, kam es esmu aicināts, kas es varu kļūt. Tad šie ir tādi eksistenciālāki jautājumi, ja, kāda ir manas dzīves jēga, par ko man kļūt. Tad um, Pāvests saka, uzdodot šo jautājumu, eh, Dievs mums vienmēr arī atgādina kādu svarīgu lietu. Ehm, Dzīvei ir kāds uzdevums priekš mums. Tā nav bezjēdzīga eh, dzīve, nav atstāta kaut kādā likteņa eh, varā. Tā ir Dieva dāvana, kura mums ir dota, un tad arī Dievs mums to dāvājot saka, atklāja to, kas tu esi, un strādā pie tā, lai tad šo sapni, kas ir tava dzīve, padarītu par īstenību. Un katram no mums, pāvis saka, neaizmirsīsim to, ir kāda misija, kuru piepildīt. Tāpēc nebaidīsimies vaicāt kungam, kas man ir jādara. Šaka atkārtosim šo jautājumu vairāk kārt. Ja, uzdosim šo jautājumu nemitīgi to atkārtojot kungam, ja, kas man ir jādara, kas man ir jādara ar savu dzīvi. Um, Pāvests uh, atsaucās arī uz to, ka mēs lasam, piemēram, apustuļu darbus, tad mēs arī redzam, ka daudzi cilvēki dzirdot apustuļu sludināšanu, piemēram, otrajā nodaļā, ja viņi, viņu sirdis ir aizkustinātas, un tad viņi arī uzdod šo jautājumu, tad kas mums ir jādara? Un, uh, Un tad uh, arī mēs, jā, pavasarī saka, tad arī mums šajā adventa laikā ir jāuzdod šis jautājums, ko es varu darīt sev, ko es varu darīt citiem cilvēkiem, ko es varu darīt baznīcai, ko es varu darīt sa sabiedrības labā. Uh, advents tad tam ir tieši arī domāts uh, pirms Ziemassvētkiem, uh, ko es varu darīt, lai sagatavotos eh, šiem eh, svētkiem, Kristus dzimšanas svētkiem. Eh, mēs tik ļoti esam aizņemti ar dāvanām, ar tādām pārējošām lietām, bet mums tad arī ir svarīgi uzdot šo tādu eksistenciālo jautājumu, ko man darīt priekš Jēzus un ko man darīt citiem cilvēkiem. Uh, Pāvests arī tad norāda uz Jāni Kristītāju, sacīdams, ka lūk, uz šo jautājumu Jānis Kristītājs atbild ļoti konkrētos veidos katrai atšķirīgajai ļaužu grupai. Ja vieniem viņš saka, tātad, ja tev ir divi mēteļi, tad vienu atdot to, kam nav šiem muitniekiem, tad viņš saka, esiet godīgi, ne, neņemiet vairāk, kā jums ir uh, Eh, nepieciešams, eh, savukārt karavīriem tad aicina, karavīrus aicina eh, nedarīt pāri nevienam, neizmantot šo savu, um, savu varu uh, pāru cilvēkiem un um, nepieprasīt kaut kā neizspiest naudu, jā, tātad nenodarboties ar reketu. Uh, viņš saka, tas mūs noved, uh, tas mums norāda uz to, ka katrai personai uz šo jautājumu jāatbild uh, um, individuāli atbilstoši tai dzīves situācijai, kurā šis cilvēks šobrīd atrodas. Uh, tas uh, mums norāda uz to, ka ticība, uh, kā pavas saka, ir iemiesota konkrētā dzīvē. Tā nav kaut kāda abstrakta teorija. Ticība nav abstrakta teorija, nē. Ticība aizskar mūs personīgi un pārveido uh, Eh, mūs, eh, mūsu dzīvēs, mūsu tajā ikdienas situācijā. Tāpēc mēs esam aicināti eh, padomāt par savas dzīves un ticības konkrētību. Vai mana ticība ir abstrakta, vai arī mana ticība ir konkrēta, vai ticība mani noved pie kalpošanas citiem. Tad, tad Eh, vienmēr eh, ticības konkrētība izpaudīsies caur eh, kalpošanu otram atbilstoši manai dzīves situācijai, atbilstoši tam, kur es šobrīd atrodos. Ja, kāds varbūt esmu saskāries, piemēram, ar, ar slimniekiem vai ar veciem cilvēkiem, kas saka, bet es jau neko nevaru darīt otra labā, es te esmu ieslēgts savās mājās. Ja, tad atbilstoši tavai dzīves situācijai, uh, Piemēram, būtu tas, ka tu velti kādu laiku, lai lūgtos par citiem cilvēkiem. Nevis par sevi vai par savu ģimeni, bet, piemēram, par savu draudzi, par, par jauniešiem, par grūdieņiem, par misionāriem. Ja, izvēlies, kuru, kuru grupu tad Dievs tev liek priekšā, par kuru tev vajadzētu lūgties, ja viņš tev ieliek sirdī. Kādam citam saka, atrodi laiku, lai kalpotu, aizēji aizēja pie kalkutas māsām uz zupas virtuvi vai arī, um, jā, varbūt tev ir uh, aicinājums kalpot Radio Marija, jā, vai varbūt tev arī kaut ko darīt uh, savas draudzes labā, jā, tad uh, tās ir dažādas lietas, vai varbūt tev ir tavā ģimenē kāds cilvēks, kuram ir uh, jāpiezvana un jāsastāda uh, Eh, varbūt kompānija kādreiz aizejot ciemos, jo viņš ir eh, vientuļš, varbūt citi negrib ar viņu komunicēt, jo viņš ir kaitinošs un tāpēc viņš ir vientuļš. Jā, tad eh, katrs, katrs izvēlās šo ticības konkrētību atbilstoši savai dzīves situācijai, un tas ir ļoti, ļoti būtiski. Um, ka mēs neizvēlamies kaut ko tādu, kas ir atkal ne, jā, neatbilstoši mūsu reālajai dzīves situācijai, un tad tas var mums kaitēt. Jā, ja mēs izvēlamies tur kaut kādu mm, pārspīlētu apņemšanos, ar kuru mēs netiekam galā, un tad mēs pēc tam esam neapmierināti ar sevi, ka mums neizdodas un tā tālāk, tad vēlams arī to visu saskaņot ar savu garīgo vadītāju un, protams, lūkšanā nes to visu Dieva priekšā. Bet jautājums, ja, ka šī, tas, ko es varu darīt – ko es varu darīt ar savu dzīvi, ko es varu darīt tagad savā dzīves situācijā un kā tas mani ved pie kalpošanas citiem. Ja, lai arī tad tā mana apņemšanās nav kaut, ka, kaut kas abstrakts vērsts tikai uz mani, bet tad ko es varu darīt, lai tas kalpotu arī citiem. Un tad noslēdzot savu uzrunu, pāvis Francisks saka, ko mēs varam darīt konkrēti šajās dienās, pirms pienāk Ziemassvētka, mēs jau esam gandrīz adventa vidū, ja, tad ko es varu darīt no savas puses? Pāvis saka, iz, izvēlēsimies kaut ko konkrētu. Pat, ja tas ir kaut kas niecīgs, bet tomēr, lai tas ir piemērots mūsu dzīves situācijai. Un tad turpināsim to darīt līdz pat Ziemassvētkiem. Un tad viņš min dažus piemērus. Piemēram, es varu piezvanīt vientuļai personai, apmeklēt kādu um, vecu cilvēku uh, vai to, kurš ir slims, izdarīt kaut ko uh, kādam nabagam, jā, pakalpot uh, nabagam. Mums arī uh, vakardien bija adventa kalendārā iespēja dzirdēt um, bezpajumtnieka liecību, kā viņš raugās uz baznīcu un arī viņš sacīja, ka baznīca ir ļoti svarīgi jā, kalpot nabadzīgajiem, kalpot uh, trūcīgajiem, tiem, kuri ir, eh, kuriem ir kāda vajadzība. Eh, tāpat arī pāvis saka, varbūt man ir nepieciešama piedošana, ja? vai man ir jādāvā kādam piedāvā, eh, piedošana, varbūt, ka man ir jānokārto kāda situācija, jāsamaksā kāds parāds, varbūt, ka es esmu mm, nu, tā atstājis novārtā lūkšanu savā ikdienā, un tad, tad varu lūgt piedošanu kungam un atsākt kādu eh, lūkšanas praksi jā, savā ikdienas dzīvē. Un pavis saka, brāļi un māsas, tad atradīsim, atradīsim katrs kādu konkrētu eh, veidu, ko mēs varam darīt, kā mēs varam tuvoties kungam un tuvoties citiem cilvēkiem, un tad daram to, lai tad arī Marija, vakar svinējām Gvadelupes dievmātes svētkus, eh, tad lai Marija arī uh, mums eh, palīdz eh, pirmkārt izdarīt šo apņemšanos, un otrkārt tad arī uzticīgi to pildīt līdz Ziemassvētkiem. Tālūk, tad eh, tie bija pāvesta Franciska tādi domu graudi, ko paņemt mūsu ikdienai. Aicinu arī tevi, klausītāji, iesaistīties šajā sarunā, vari padalīties ar to, kas tevi uzrunāja vakardienas liturģijām, Eh, varbūt eh, kāds sprediķis vai kāda doma, eh, kādas pārdomas, kas nāk tavā sirdī, tāpat arī varbūt šodienas lasījumos ir kaut kas, kas tevi uzrunāja, tad droši vari zvanīt un padalīties ar pārējiem vai uzdot varbūt kādu jautājumu, kas tev radās, zvanot uz numuru 67 969 131, vai arī rakst īziņas uz numuru 266 77 272. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Tās tādas eh, meditatīvas eh, pārdomas, eh, neliela mūzikas pauze, kuras laikā tad tu klausītāji arī varēji iesaistīties un var joprojām iesaistīties šajā sarunā. Vlada mums raksta, slavēts Jēzus Kristus, mani ļoti uzrunāja vakara mise no svētā Franciska Eh, baznīcas. Es domāju, vārdi, Jāņa, Krist, Jāņa Kristītāja vārdi mums visiem ir jābūt kā ceļš, eh, kā dzīvot savu dzīvi. Eh, tātad, jā, tas ir, acīm redzot, Vlada domā, ka šis Jāņa Kristītāja jautājums ir mums visiem jautājums, kā dzīvot savu dzīvi. Tad vēl mums raksta Jā, anonīms klausītājs labrīt uzrunā tas, ka jāuzdod lielie dzīves jautājumi, kāda ir mana dzīves jēga un ko es varētu darīt savā situācijā šajā, vai man tad ir līdz ar to jautājums, kā es varu atrast garīgo vadītāju. Paldies par šo jautājumu, tas ir ļoti labs jautājums. Mēs varam atrast garīgo garīgo vadītāju, pirmkārt uzlūkojot cilvēkus, kuriem ir, kuri paši praktizē garīgo dzīvi, mm. un kuri ir arī varbūt mazliet vairāk izglītoti kādos ticības jautājumos kā es – lai tas cilvēks tad man var palīdzēt iet to manas ticības ceļu kurā tad iet līdzās ticība un prāts. Avilas Terēzei, piemēram, bija kritērijs tāds, ka viņai arī bija grūti atrast garīgo vadītāju, bet viņa sacīja, ja man ir jāizvēlās starp garīgu, garīgo vadītāju vai izglītotu garīgo vadītāju, kuram varbūt nav tik um, intensīva garīgā dzīve, tad es izvēlos to izglītot, izglītotāko. Jo, ja mēs esam vienkārši garīgi, uh, mēs tajā savā personiskajā garīgumā varam arī iekrist kādās galībās un sākt pielūgt Dievu tādu, kāds viņš nav, bet kādu mēs viņu iedomājamies. Ja? Tad uh, Avilas Terēze lika uzsvaru uz šo uh, nu, izglītotību, protams, neizslēdzot arī to, lai tas cilvēks pats ir lūkšanas cilvēks, pats praktizē sakramentus, lai viņš vispār saprot, par ko ir, par ko ir runa, bet tad arī uh, ka šim cilvēkam ticība nav tikai tāda emocionāla, emocionāls pārdzīvojums, bet ka tā ir ticība, kas meklē prātu, ja, un kas meklē arī tad skaidrojumu tam visam un pamatojumu tam visam. Protams, ka lielākā daļa no mums varbūt izvēlās kādus garīdzniekus, vai nu tiem būtu klosteru ļaudis, jo Nu, tie ir cilvēki, kas dzīvo noteikti intensīvāku garīgo dzīvi, eh, lūkšanu dzīvi, apmeklē ikdienas eh, dievkalpojumus, eh, lūdzas breviāru. Ehm, tāpat arī tie var būt priesteri, ehm, tāpēc, ka nu, šiem cilvēkiem arī tad, tas ehm, nu, būtu, teiksim, tā intelektuālā puse, varbūt mazliet vairāk, viņi ir vismaz nu, mācījušies vispārīgā līmenī teoloģiju, var palīdzēt mums saprast kaut kādus procesus. Protams, ka tie var būt arī laji, kāds ticības brālis un māsa, kurš es redzu, ka praktizē savu ticību un cenšas to izprast, jā, tad es arī varu vērsties pie viņa un teikt, klau, es meklēju garīgo līdzgaitnieku un uh, kā būtu, ja mēs satiktos pāris reizes un paskatītos, vai tas varētu būt tu. Protams, ka cilvēks kautrēsies, teiks, nu, varbūt, ka tev ir jāmeklē kāds gudrāks un labāks, bet, teiksim, tā ir svarīgi, ka mums ir kāda šī persona, ar kuru mēs tiekamies un ar kuru mēs dalamies savos ticības piedzīvojumus un arī tad, ar kuru kopā mēs uzdodam šos jautājumus un meklējam atbildes. Nevajag sagaidīt, nu, mēs tā latviski sakam, tic, garīgais vadītājs, mēs tagad sagaidām, ka šis cilvēks man rādīs ceļu, <clears throat> vairāk um, varbūt uh, uz šiem līdzgaitniekiem, es tāpēc arī pats cenšos vairāk izmantot šo vārdu līdzgaitnieks, uh, jo, nu, arī, arī tad, kad bija šī jauniešu sinode, bīskapa sinode par jauniešiem, <clears throat> tad bīskapi izmantoja salīdzinājumu ar Jēzu, kurš pavada mācekļus ceļā uz Emmausu. Ja, un ka viņš ir drīzāk kā tāds līdzgaitnieks, ka viņš tagad nenostājas viņiem ceļā un nesaka, jums tagad ir jāiet pa šejieni, jo jūs ejat nepareizā virzienā, bet viņš iet viņiem līdzās un palīdz viņiem pašiem nonākt pie atziņām, uh, Un tas ir varbūt tāds tēls un simbols, ko vajadzētu ņemt eh, vērā pašiem līdzgaitniekiem vai tiem cilvēkiem, kuriem kāds cits uzticās, uztic savu uh, garīgo, uh, garīgo dzīvi. Uh, ja, ka es neesmu tas, kurš tagad ved cilvēku un pieņem viņa vietā lēmumus. Un arī tas ir tas, ko mums nevajadzētu sagaidīt no garīgā vadītāja vai garīgā līdzgaitnieka, ka viņš <clears throat> manā vietā pieņems lēmumu, viņš man pateiks, ko man darīt ar manu dzīvi. Nē, nē, nē, nē, nē. Jo tad mums būs viegli, nu tā, at, noņemt savu atbildību, teikt, bet lūk, viņš man teica, un es darīju, ja. <clears throat> Protams, ir, uh, ir baznīcas vēsturē, mēs varam atrast svētos, kuri tieši tā arī rīkojušies. Viņi ir eh, savu eh, nu, brīvo gribu eh, atdevuši garīgo vadītāju rokās. Es tagad neatceros, bet tur tās viduslaiku karalienes un, un ietekmīgās sievietes, kā piemēram svētā Jadviga vai Brigita. Es tagad tiešām baidos samelot kura, bet uh, bet uh, dažas no viņām bija tādas, ka jā, visu, visu, ko garīgais vadītājs teica priekšā, to viņas darīja. Jā, bet tas uh, tad notika, nu nevis tā, ka lai noņemtu pašiem sev atbildību, jā, viņas arī tad nekad ne, nesūdzējās par to, kā man lika kaut ko darīt un es esmu neapmierināta ar savu dzīvi. Nē, es pat izvēlējos, uh, ka šādu, uh, nu, jā, es izdarīju šādu izvēli, un tad es arī uzticīgi pie tās turos. Um, kamēr mēs neesam sasnieguši šādu briedumu, uh, tad uh, mums ir pašiem jāpieņem dzīvē lēmumi, jā, mums ir pašiem jāuzņemās atbildība par savu dzīvi, bet tad ir šie līdzgaitnieki, kas mums palīdz uh, varbūt izvērtēt uh, to situāciju, kurā mēs atrodamies, palīdz paraudzīties to situāciju no malas, palīdz uzdot jautājumus, kas būtu svarīgi pirms mēs pieņemam lēmumu, bet lēmums paliek katra paša ziņā. Tātad garīgais vadītājs nav jāmeklē tāds, kurš tagad manā vietā pieņems lēmumus. Garīgais vadītājs jāmeklē tāds, kuram es varu uzticēties par savu garīgo dzīvi, uzticēt uh, savas attiecības ar Dievu, kas ir ļoti personiskas, kas skar visas manas dzīves jomas, uh, un ar kuru es varu runāt par šīm lietām, dalīties, kurš pirmkārt tātad mani uzklausa. <clears throat> Un šis jautā, uzticēšanās jautājums ir pirmais kritērijs, ko mums vajadzētu ņemt. Protams, ka tad pēc tam mēs skatāmies, cik tas cilvēks pats praktizē savu ticību, cik viņš ir izglītots, nu, lai viņš mums var arī tad palīdzēt saprast, ka oh, varbūt ka tas, ko es esmu iedomājies par Dievu, nav nemazām realitāte, nemaz neatbilst tam, kāds Dievs patiesībā ir. Uh, ja, tad uh, vienkārši uzrunā kādu cilvēku, kuru tu redzi. Lūdz arī svēto garu, lai viņš tev parāda uh, šo cilvēku, kuru izvēlēties, piedāvā šim cilvēkam satikties un saki, klau, es gribētu, ka mēs ik pa laikam satiekamies. Un tu varētu būt mans garīgais līdzgaitnieks, un es gribu ar tevi dalīties ar savu garīgo dzīvi. Vai tas būtu kāds priesteris, vai kāda konsekrēta persona, brālis vai māsa, vai uh, tas būtu kāds manas draudzes loceklis, kuram ir, varbūt, nezinu, kurš zina, ir studējis ar arzīvi, vai kurš seko līdzi tam, kas notiek baznīcā, kurš uh, lūdzās, kurš uh, studē savu ticību, ja? tad, uh, un arī nevajag baidīties, ka es tagad esmu izvēlējies, ka man tagad ir jāpaliek pie tā cilvēka, nu, ja es redzu, ka mums neiet, uh, Varbūt tas cilvēks ir neinteresēts, viņš varbūt pārceļ tikšanos, varbūt tikšanās laikā viņš ir nepacietīgs. Es droši varu paralēli meklēt citu un teikt, zini, paldies, mūsu, nu, mūsu laiks ir pagājis. Un, un, un tas arī ir normāli un loģiski, ka katrs no mums mēs varam pavadīt viens otru tikai kādu noteiktu posmu dzīvē. Un tad, kad es esmu sasniedzis kādu jaunu uh, dzīves uh, nu, posmu, tad es, ar, tad es vēršos pie kāda, kas mani var pavad, pavadīt šajā posmā. Tā kā es domāju, ka normālam garīgajam pavadītājam, līdzgaitniekam nekad nevajadzētu apvainoties, ja es viņam saku, zinies, esmu atradis citu garīgo vadītāju sev, kurš man var palīdzēt iet manu dzīves, ticības dzīves ceļu, un paldies tev par to, ka biji līdzās šajā posmā. Un tā tad arī, jā, tiekoties ar vienu, ar otru, ar trešo, redzēt, kurš, protams, kādā brīdī arī izdarīto gala izvēlē, nav tā, ka es runāju ar visiem un, un nav neviens, kas mani tā iepazīst personiskāk, jo tad arī garīgais vadītājs var man palīdzēt tikai tad, kad viņš mani ir iepazinis labāk un ka viņš zina to manu dzīves realitāti, dzīves situāciju un tādā veidā tad arī viņš var labāk izprast tos procesus, kas manī notiek un paraudzīties uz tiem no malas. Tā kā lūdzu svēto garu, un uzrunāt eh, cilvēku vienu, otru, trešo un tiecies un skaties, kā tev sokās. Uh, starp citu ir arī laba tāda grāmatiņa, neliela balta brošūriņa, varat sameklēt mieram tuvu mājaslapā ar bāku virsū. Uh, eh, priestaris Alberto neilgi pirms savas aizbraukšanas prom izdeva uh, grāmatu, kas uh, ir veltīta garīgajai līdzgaitniecībai. Un tur ir ļoti daudz labi praktiski padomi par to, ko un kā darīt. Uh, garīgās pavadīšanas laikā, kas ir pavadīšanas, garīgā pavadīšana un kas nav. Jā, <laughs> paldies kādam, kas man norāda uz muzikālo gaumi. Es jā, vienkārši gāju cauri mūsu adventa mūzikas listei un uzgāju šo skaņdarbu. Man likās, ka tur būs dziedāšana, jo bija uzraksts De Angelis, bet, diemžēl, tur bija tikai instrumentālais instrumentālais priekšnesums, bet es ceru, ka, es ceru, ka tas jums palīdzēja varbūt vairāk tad iegrimt pārdomās par to, ko mēs runājām par Jāņa Kristītāja jautājumu, vai drīzāk jautājumu, ko izdeva Jānim Kristītājam, ja, ko mums darīt, gatavojoties Jēzus dzimšanai. Un paldies arī tad par šo jautājumu par eh, garīgo eh, pavadību. Paldies arī Vladai par dalīšanos ar to, kas viņu uzrunāja. Klausītāji arī tu vari iesaistīties eh, šajā sarunā droši zvani uz numuru 67 969 arī rakstīja īziņas uz numuru 266 77 272. kad es ļaušu sevi apskaidrot, lai manī ienāktu miers, kad es spēšu tumsu izgaismot, lai redzams top viss. Kad es spēšu skumjos izgaismot, viņos ielītu prieks, kad es spēšu vājos stiprināt un spēku tiem dot, kad es spēšu tumsu izgaismot. Kad es spēšu skumjos ielīksmot, gaismu svinēšu es. svinēšu es. Kad mēs spēsim skumjos ielīgsmot, lai viņos ielītu prieks, kad mēs spēsim vājos stiprināt un spēku tiem dot, kad mēs spēsim tumsu izgaismot. būsim skumjos ielīgsmot. Gaismu svinēsim mēs, gaismu svinēsim mēs, gaismu svinēsim mēs, mm, svinēsim mēs. katehēze. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Ir 9,41 minūte. Šī bija Valdīna Šona, kad dziesmu gaismu svinēsim mēs. Um, ceru vēl, ka kāds no jums paspēs iesaistīties šajā uh, sarunā, uh, padaloties ar uh, savu kāda varbūt liecība, kas ir uzrunājis vai nu lasot vakardienas lasījumus vai šodienas lasījumus, kas palīdz iet šo adventa laiku, kas palīdz gatavoties Ziemassvētkiem, tad pavests mūs iedrošina vēl līdz Ziemassvētkiem paspēt izdarīt kādu kaut nelielu apņemšanos, bet uzticīgi to pildīt <clears throat> katru dienu. Un, uh, Tas arī ir mans eh, novēlējums eh, katram, katram no mums, arī man pašam, atrast eh, kaut ko, ko mēs varam darīt, lai gatavotos Jēzus dzimšanas svētkiem. <clears throat> Šodien tad arī evaņģēlijā mēs joprojām varam raudzīties uz Jāni Kristītāju, Mateja evaņģēlija 21. nodaļā, tas ir uh, uzreiz pēc tam, kad Jēzus ir iejājis uz Ezelīša Jeruzalemē, tas notiek uh, Mateja 20. nodaļā, un uh, jūdi, tad jūdu šīs autoritātes tā kā izaicina Jēzu un jautā, ar kādām tiesībām tu to dari vai ar kādu autoritāti tu dari visas šīs lietas, un Jēzus Eh, bieži vien uz šiem provokatīvajiem jautājumiem neatbild tiešā veidā, un varbūt arī tas ir um, nu, mūsu tāds uh, paraugs mums, pirmkārt, ja kāds uzdod mums provokatīvu jautājumu, vispār dzīvē, bet varbūt arī īpaši par eh, mūsu ticību, Jā, vai tiešām, piemēram, nu, provokatīvs jautājums būtu, vai tiešām jūsu baznīcai nerūp uh, nu, nezinu, sievietes, ja, kuras ir nonākušas grūtībās, piemēram, tādā veidā norādot to, ka mēs neļaujam veikt abortus, vai, vai tiešām baznīca aicina jūs tur ienīst citas reliģijas vai, piemēram, homoseksuāls cilvēkus. Tā arī būtu provokācija, kurai, ja mēs tur tagad mēģināsim kaut kā skaidroties, nu, tas viss var tikt pagriezts pret mums kaut kā. Tas, ko Jēzus dara, viņš tad tiešā veidā neatbild, bet viņš uzdod kādu gudru pretjautājumu. Atceramies, tad, kad Jēzum jautāja, vai mūsu ticība ļauj vai neļauj maksāt nodokļus, ja, viņš atbild ar pretjautājumu, ja, kas ir uz, uz uh, monētas, ja, ķeizers, nu tad dodiet ķeizeram to, kas pieder viņam, dievam to, kas pieder viņam. Uh, Un arī šajā situācijā tad Jēzus atbild ar tādu pretjautājumu. Viņš saka, ja jūs atbildēsiet, tad arī es atbildēšu. Ja? No kurienes bija Jāņa kristītāja? Jāņa kristība no debesīm vai no cilvēkiem? Un eh, tad eh, šie, šīs autoritātes apspriežās savā starpā, sakot, ja mēs teiksim no debesīm, viņš mums pārmetīs, kāpēc tad jūs viņam neticējāt, bet ja mēs teiksim no cilvēkiem, mums jābaidās no pūļa, jo visi uzskata Jāni par pravieti. Un viņi sacīja Jēzum, mēs nezinām. Un tad arī Jēzus saka, es arī jums neteikšu ar kādu autoritāti, es to uh, daru un uh, ar kādām tiesībām. Ja, tad uh, šajā gadījumā es gribu tieši uh, parunāt par šo autoritātes uh, jautājumu, um, jo tas, uh, ja es pareizi esmu sapratis uh, tos uh, komentārus, uh, tad um, pirmkārt cilvēki uzdod Jēzum šo jautājumu, ja, ar kādām tiesībām tu to dari, un tas ir no pašiem pirmsākumiem, vai tad tu neesi cilvēks, kā tu vari uz, uzņemties tādas dievišķas, uh, nu, jā, dievišķu tādu autoritāti, ja, piemēram, Jēzus saka, es piedodu tev grēkus, un kā, kā cilvēks var piedot grēkus, Dievs var tikai piedot grēkus, ja, un, un citas lietas, Jēzus ar to vēlas parādīt, ka ja Jānis Kristītājs tiešām bija vēstnesis, tad Jēzus ir pati vēsts. Jā, tāpēc mēs sakam vārds tapa miesa. Mēs nesakam, ka Jēzus ir tikai kaut kāda, nu kaut kāds pravietis, kurš norāda uz patiesību. Jēzus pats norāda uz sevi, es esmu patiesība. Jā, un tas mums ir svarīgi arī kristiešiem, uh, uzdot šo jautājumu, ja mēs eh, vakardien varējām pārdomāt, ko es varu darīt, tad eh, šīs dienas eh, svēto rakstu lasījums mums palīdz uzdot jautājumu, kāpēc mums vispār kaut kas būtu jādara, ja, kāpēc Jēzum vajadzētu būt tik svarīgam, jo ja viņš priekš mums ir tikai tāda nu, unikāla vēsturiska persona, tad viņa dzimšanas dienu gaidot tiešām nav jāizdara kāda īpaša apņemšanās, tas nav vajadzīgs. Um, bet um, ja viņš ir tas, kas viņš ir, ja viņš ir Dievs, ja viņš ir šī vēsts, kura ir iemiesojusies, nevis vēstnesis par kādu vēsti, jā, līdzīgi kā Jānis Kristītājs gatavoja ceļu, bet viņš ir iemiesota šī dievišķā klātbūtne cilvēku vidū. Jā, tad, tad, gan, tad gan mums ir jāizdara šīs izvēles, un mēs varam uzdot šo jautājumu, kas man ir Jēzus, jā, vai es ļauju viņam tad būt par Dievu manā dzīvē, vai es ļauju viņam valdīt eh, par manu eh, dzīvi. Un eh, šis, šis vārds, ar kādām tiesībām tu to dari, vismaz atsevišķos tulkojumos, kur es to skatījos, tad ir vismaz angliski ar kādu autoritāti tu to dari. Kas tev ir devis autoritāti un ko nozīmē vārds autoritāte? Tas ir um, vārds, kas uh, latīņu valodā vismaz ir cēlies no augēri, uh, eh, kas ir tad, tad no angliska būtu increase, tā kā uh, padarīt lielāku, jā, veicināt, varētu teikt audzēt. Tad, tad autoritāte ir nevis kaut kas tāds, kas ir no augšas dots, kas man liek raudzīties uz citiem no augšas, bet gan tas uh, Eh, ko Jēzus arī pats par sevi saka, ka viņš ir nācis kalpot, nevis lai viņam kalpot, un arī tad, kad eh, mācekļi savā starpā strīdās, kuram ir lielāka autoritāte, eh, tad Jēzus saka tam, kurš grib, būt, lai viņam būtu lielāka autoritāte, tas, lai kalpo visiem pārējiem. Arī tajā pašā jau Jeruzalemē drīz pēc iejāšanas, īsi pirms savas nāvis, ko Jēzus dara, sakot mācekļiem, ka jā, jūs pareizi sakāt, ka es esmu skolotājs, es esmu mācītājs, man ir autoritāte, jā, viņš mazgā saviem mācekļiem kājas, un tātad um, mūsu uzdevums kā autoritātē, mums katram ir dota kaut kāda autoritāte, jā, kā, kā kādam no vecākiem, ka darbiniekam par savu darba jomu, jā, par, nezinu, pat viss kaut kādos arī mazākajos, kaut kādos um, dzīves sīkumos, tomēr ir kaut kāda šī hierarhija un mums ir dota kaut kāda autoritāte, kaut kāda atbildība. Mēs vienmēr uz to varam paraudzīties, tad kā es varu uh, caur to uh, veicināt, jā, padarīt lielāku, kalpot pārējiem. Jā, šis arī latīņu vārds, jā, augēre, tad tā, veicināt, padarīt lielāku, jā, tad kā es varu dot dzīvību, kā es varu kalpot, jā, kā es varu vest uz pilnību, pie, palīdzēt piepildīt mērķi, atraisīt to potenciālu, kas ir otrā. Ja, nevis izrādīt savu spēku, savu varu, bet tad palīdzēt otram atklāt viņa uh, viņa to potenciālu, kas viņā ir, un tas arī var būt tāds viens praktisks veids, ko mēs varam praktizēt adventa laikā, atsaucoties uz šo pāvesta Franciska aicinājumu, ja, tad ko es varu konkrēti darīt savā dzīvē, tad kā mana dzīve, kā mana autoritāte, man dotā vara var palīdzēt otram uh, uh, atraisīt visu potenciālu, kas viņā ir. Ja, īpaši šeit, es domāju, viss lielākais izaicinājums ir vecākiem, kuri audzina bērnus. Kā palīdzēt bērnam atklāt to savu potenciālu un tad arī pilnībā to realizēt, pat ja tas eh, varbūt nesakrīt ar tiem nu, vecāku ilgām, ko viņi varbūt sagaidītu no tām bērniem, bet palīdzēt atklāt to, ko Dievs ir ielicis šajā bērnā, pašam bērnam palīdzēt to atklāt, ja, o, Dievs mani aicina darīt ar manu dzīvi to un to un to, un tad arī iedrošināt viņu iet uz šo mērķi, eh, manuprāt, ļoti, ļoti atbildīgs uzdevums, bet tāpat laikā arī nu, tāds ļoti skaists aicinājums, eh, kuru kuram katram Dievs eh, nedod. Tā kā arī tāds, eh, eh, tāda lieta, ko mēs varam šodien pārdomāt, gatavojoties Kristus dzimšanas svētkiem. Joprojām mūsu anonīmais klausītājs, kuram patika pirmais skaņdarbs, pirmā muzikālā pauze, tad šis pats klausītājs raksta, paldies par katehēzi, meklēšu rokā garīgo vadītāju sen, uh, nebiju pa īstam smējies. Jā, lai arī kas būtu bijis smieklīgi, paldies, prieks, ka varu kādu iepriecināt, un lai izdodās tad garīgā vadītāja meklējumos. Un, jā, arī man pašam, es arī meklēju garīgo vadītāju, tiekos ar um, dažādiem cilvēkiem, un varu teikt, ka tas ļoti, ļoti palīdz garīgās dzīves ceļā, īpaši, kad liekas, ka tu esi kaut kur iestrēdzis, vari izrunāties ar otru, un uh, Tas varētu būt īsmā ļoti konkrēts solis līdz Ziemassvētkiem atrast sev garīgo līdzgaitnieku. Brīnišķīgi, ļoti konkrēta rīcība, ļoti praktiska, atbilstoša mūsu visu situācijai. Super. Paldies par šo, par šo fokusu tādu, ko mēs varam, ko, uz ko mēs varam raudzīties un kas mums var visiem, visiem tiešām noderēt. Tagad tā, Vairāk nekādu īziņu nav, telefona zvanu nav. Paldies tiem, kas iesaistījāties, paldies tiem, kas klausāties, paldies tiem, kuri atbalstat rādījumu arī Latviju darbu. Tiekamies jau tad. Rīt mēs netiksimies tiešraidē šeit katehēzē, man diemžēl ir jādodās uz bērēm, bet